4 de l'FM. Molt bona tarda, família. Són dos quarts i sis minuts de, del vespre d'aquest 9 de setembre del 2015. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, ja en van 166 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Música arranca el pim-pam-pum només sis dies després de la darrera edició de la 165. Arranca aquí als estudis de Can Capablanca, el programa de música combativa de Radio Trama, que comença, com sempre, amb la presentació de les persones que composen la taula. Avui tenim a la, a la, a la meva dreta el mestre Tecles, l'inconfusible, el que no es pot fallar, el que tot ens ho arregla, el Ricky. Què passa, guapo? Hola. Avui un dia abans, eh? Avui un dia abans, ens hem avançat, mira. Sí, noi, per qüestions laborals, eh, per sort, per, per sort ens hem pogut trobar avui i per sort és sí, per qüestions home, laborals. És que després d'un mes i mig parats, fer un programa i tornar a parar no venia de gust. També no, no és a mi ja, ja havíem agafat embalancida també amb les festes majors de, de Sabadell de les Barraques i vam dir, bueno, anem a, anem a fotre-li una altra. També a la meva altra banda tenim avui un company que ens fa molta, molta il·lusió presentar-vos. És l'Eric, és una mica ja, que ja coneixeu, però que avui ens presentarà una nova secció pel programa de música combativa de Ràdio Trama. Eric, què dius? Què ens portaràs? Explica'ns una miqueta. Ei, què tal? Pues jo també estic molt content, molt emocionat de començar a participar aquí al Pim Pam Pum. I bueno, la meva proposta era, ja que es parla de música combativa i jo tinc una mica d'obsessió amb els llibres, vaig pensar que podíem fer com una petita secció de, de llibres combatius. Super interessant. I res, doncs avui us porto un llibre i amb la idea de poder cada setmana o sempre que es pugui pues, poder parlar de llibres interessants que creiem que valen la pena de llegir. Secció de recomanació de llibres que farà llibres, evidentment, eh, combatius, com la temàtica musical, i, i que ja veureu que està d'allò més bé. I a la seva banda, el que tampoc ens pot fallar, el nostre amic de Barberà, el nostre camarada Manolo, què dius, guapo, com estàs? Què passa, penya? Aquí un altre cop, eh? Sí, a, a, molt content perquè, mira, sis dies i ja tornem a estar aquí, com deia el Ricky, per ara sabia una mica de greu, no? I el proper en, en, en vinil. En vinil. Eh? El 167 ja sabeu, família, que sempre ens agrada fer els que acaben en set en vinil o en caset o, o amb allò que, que pillem. El Pim Pam Pum, el programa de música combativa que, que barreja diferents estils com el reggae, el ragamuffin, el ska, el hardcore i el punk, i amb temàtiques sempre combatives, amb temàtiques antifeixistes, antisexistes i anticapitalistes. Eh, em sembla que avui començo jo per, per obrir foc. Començaré molt tranquil·let, molt tranquil·let, amb una cançó que em fa molta il·lusió presentar-vos és la Anita Tijous, és la Anita Tijous, eh, la femsi francesa eh, d'origen eh, xilè, nascuda a l'illa, excantant del grup Maquissa, i a més a més no ve sola, ve amb el Jorge Drexler, aquest cantant, músic i compositor uruguaià. Porto un, un tema extret del seu EP homònim Sacar la Voz, i us deixo amb, amb Sacar la Voz per començar. respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Uh. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. quebrados el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro libre, sin temor, respirar. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, que duela, si que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Anita Tijú per començar la 166a edició del Pim Pam Pum. Esperem que us hagi agradat. Música tranquil·leta però combativa. Què us ha semblat? Molt bona per, per començar, tranquil·leta, però com dius, combativa, no? <laughs> Sí, no. molt suave molt suaveta. Que cabrón. És suaveta, però a mi em sona un temazo. Sí. sí, és que la Nita ja, ja ho té, té, bueno, té aquesta i té, té moltes. Hem posat també la, de, la que fa amb la, amb la noia palestina, que ara no, ara no en la el Amb nom. la Shadia Mansour. Sí, amb la Shadia sí? Mansour. És tremenda, és tremenda també aquesta, aquesta cançó. déu nhi I la de Somos Sur, em sembla que també hi surt ella, pot ser? Mm, no ho sé. Sí. No sé, però, però ha, ha sonat. Tu, sí. Tu, tu l'has sí. portat més d'un cop. Sí. Perquè... Sí, jo crec que ja l'havia sentit també aquí al programa. Una bona troballa. Molt bé, continua el programa. Ara qui, qui, qui dispara primer, qui, qui té la seva primera bala serà el Manolo des de Barberà. Que, què ens portes, guapo? Mireu, pues, porto un grup de hip-hop de, de Madrid. Ara no sé, em sembla que són de, de Mòstoles. Eh, és a la plataforma que ja, ja vaig portar en una altra ocasió. Eh, eh, a Mòstoles fan bona música, eh? Sí. sí. sí. <laughs> También he portado algún grupo de... Sí? Sí, sí, sí. sí. A, programa. Al anterior programa em sembla que una cançó que vas portar era d'una de una Algú de vosaltres? No, jo vaig portar uns, aquells que... Es que ahora no me recuerdo cómo... más Sí, mira, sí que han recordo porque son Los Crudos de Anarco... No, Los Crudos no, no, Los Muchachos. Los Muchachos. Hardcore Móstoles. ah, que, que vaig perdó. que era rollo non servium. Sí. Sí, aquests. En esta ocasión no es rollo non servium, es hip-hop, Y porto un tema que es diu La Casica, eh, que van grabar entre el CSO La Trava Y el CSO La, la Casica abans del, del, del de la Casica Y bueno, Ya ya que es un temazo con com tots els de la plataforma. Dale, Cera. 80 calle. Què us ha semblat? Tremenda, Brutal, molt guapa. Eh? Molt guapa. M'encanta quan, quan la penya fa, fa temes així que d'aquests que hem portat, com jo que sé, com pel Pla Caufec o pel CIE sí, o... Que... L'actualitat, podríem sí, dir. Que, que hi ha una movida i la penya I fa, va, un tema, fa, fa sí, un tema. Això molt. M'encanta. Com la del Castro, també... De... Sí. Amb, amb els maquis, amb no? Els maquis, sí. sí, sí. el SAE. Bueno, déu nhi Mm, música combativa, lletres punyents, espectacular la, la cançó, la proposta de, de, de, de l'amic Manolo, molt guapa, tio, o sigui, això fa patxoca I, per començar. I a més, els temes que són pro centres socials, no? Uh mhm. -huh. pel, sigui pel desallotjament o com el, el CSO Males Pulgas de, uh mhm. -huh. de Lli València, també un sí, bueno, temacle. Sí. Inclús els mateixos... Eh, eh, bueno, aquells que van fer una cançó al Gasteche de, de Gasteiz, ah. els, eh, els que feien Circaetiquers i Chapelpunk, els mateixos Chapelpunk. Sí. Chapelpunk. Sí. Ah, moltes donem, bandes, eh? donem el joc, donem sí, joc. O eh? el tema aquest la, de Cucutxa, no? També, bueno, van sí. fer un lip-dub amb un tema sí, sí. superemocionant. Sí. sí. Sí. sí. El tema de Seamais. Sí, sí. Va, tremendo, és veritat. Com, com ens agrada jugar amb la música, qui ara, qui ara obrirà foc, qui ara ens porta la seva primera proposta és el Ricky, que ens porta el Guapo pues mira, jo no em vaig gaire lluny ni en l'estil ni, ni de la terra, perquè me'n vaig cap a Madrid Vinga. amb el hip-hop de la penya que fan els Folia Troa, mhm. mm -hmm. però aquest disco no el van dir Folia Troa, el van dir Karoshi. Karoshi. Ah. Karoshi, que Karoshi eh, vol dir... És el nom que té una enfermetat al Japó, ah. que és de morir-se de treballar massa. Hòstia. Hòstia. O sigui, allò de fer tantes hores, tantes hores, tantes hores, que, que et mors. Joder, pues karoshi, que en diuen allí. En, o sigui, mira si els hi passa que tenen un, una tenen paraula. un nom no. i tot. Bueno, al Japó no és allò de que quan fan vaga treballen al doble, no? Igual és d'això. <laughs> de fer vaga, no? Clar. Una vaga indefinida de, de treball. Una vaga indefinida comporta karoshi. Pues res, pues d'aquest disc, Karoshi, que es diu eh, així, tal qual, ja n'havia portat un parell de cançons i aquesta és la, la tercera que porto, es diu La belleza de la desobediència, bellesa en B alta, y rey ja veureu, de, de la belleza, y es un tema És un tema. Amunt, doncs. Hoy en día ya nadie sabe lo que es la belleza. Es un concepto que se ha perdido, ¿sabes? Belleza no es un fajo de billetes, no es un cuerpo perfecto no es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza, una mente en claridad, sufriendo por el hecho de estar viendo más allá, no venderse por la muerte del triunfo personal, estar dispuesto a todo, no te van a parar. Belleza es la lucha por las ideas y una mujer tirando una piedra, mi reina. No os confundáis, pudimos ser como el resto de la gente. Belleza es una decisión absolutamente consciente. Belleza no es una modelo perfecta. Belleza es una mujer con heridas de guerra. Belleza no es tu casa, ni tu coche, ni tu cuenta, sino aquello a lo que puedes renunciar por tus ideas. Belleza es una acción de alguien que no entienden los demás porque pertenece a una lógica de elevada claridad. Belleza no es una hipoteca, ni salir a drogarse, ni porros, ni alcohol, ni un trabajo estable. Eso es ser un cobarde. Belleza es revolución, disciplina estricta y la fuerza del ciclón. Belleza no es un sistema de vida perfecto. Te oxidas cada día, algún día estarás muerto. Belleza es cuando mueras, saber quién has sido, no haber sido solo una pieza de este mecanismo. Belleza es desobediencia porque tienes cierta visión. Yeah belleza es el amor. En el mundo de los mudos, de los ciegos, de los duelos por el ego, donde todos van a saco por el sexo y los talegos, identidades ya prefabricadas, espectadores en las gradas, tragos, gramos y caladas. El mundo en el que nada sabe a nada, donde el agua y la comida misma están ya envenenadas y marcan el estilo fotocopias. Pero quedan aún personas que brillan con luz propia. Por decir no cuando decirlo está prohibido. Por decir que sí cuando se lo marcan los latidos. Por tener la valentía de enfrentarse. El interés, el tesón y las ganas de superarse. Por curarse con esfuerzo su propio camino. Por creer en sí mismos y no en el destino bajándose de la cinta transportadora, queriendo ser los dueños de sus mentes y sus horas, brillando fuerte en el reino de lo inerte, porque hay un sentimiento y por ello van a muerte, cansados ya de ser pisados como alfombra, dejaron la cortesía y viven entre las sombras. La vida es vida cuando como vida actúa, y lo natural es enfrentarte con quien te hace la púa. No veo belleza en un tibio con modales, el brillo está con los rebeldes y anormales, los que tienen miedo, pero no hacen caso y se juegan a cada paso, el triunfo o el fracaso. Al rojo vivo van por una cuerda floja, intentan la pirueta aunque ninguna red escoja. Viviendo enamorados de gestos infrecuentes, para unos delincuentes, para mí diferentes. Lo digo con una sonrisa, porque ellos tienen sangre y los demás solo tienen prisa. A muerte en la vida, despierto en la ruina, al filo suicida, profunda mi herida, mirando a los ojos, jodiendo con miedos, amor y odio en nuestro trayecto. A muerte en la vida, despierto en la ruina, al filo suicida, profunda mi herida, mirando a los ojos, jodiendo con miedos, amor y odio, a veces me pierdo. Desobedece, nadie tiene dueño, ya sabes. marxant una ronda de hip-hop de qualitat al pim-pam-pum. Perquè déu nhi quins tres temes que han posat per començar. Entre l'Anita, la, ah. i el, el, ah, la plataforma, la plataforma i, i aquest déu nhi déu nhi Quin hip-hop que fan per allà aquelles terres, eh? Sí, Joder. sí. Hi ha una bona cantera també, eh? I com t'agrada tota la gent aquesta del Soria Troa, eh? o sigui, no s'hi perds la pista en cap Clar, moment. Els, els tens aquí encertats. Sí, el que no treuen gaire material em tenen allí en asquas. sec. <laughs> Però bé, tu fa el que es pot. Clar que sí. Es va, ho vaig racionant. <laughs> De mica en mica, no? Com, com la bona essència. Molt guapa, molt guapa la proposta del Mestre Tecla. Seguim amb més música combativa, segueix el Pim Pam Pum. Ara ens n'anem amb una estrena. Ja veureu que avui porto tres estrenes o així, porto, porto un, munt, un munt d'estrenes. Tres o quatre, no, sí, tres. Eh, bé, bé, bé. Uh, la primera és, és una estrena mundial espectacular, espectacular. Nou disc, nou discazo dels Espencar, la banda d'escàrrec i d'app del municipi de Xaló, a la Marina Alta del País Valencià. És, és, un, és un nou LP que està acabat de sortir del forn, de fet de, eh, crec que va ser a eh, dilluns passat que, que, va, que va sortir. Caram, no, eh? O sigui, fa molt, molt, molt poquet. Bé, bé, així... Estaves I... allà esperant, eh? Estava <laughs> amb les urpes. I és un LP que, que es diu Tot és ara, i el tema que he triat és el seu és el, és el tema número 10 que, que es diu Seguim en peu i que vull dedicar molt especialment a la meva dona lluitadora, a la meva companya de vida, a la meva Noelia. Per tu, va, carinyo. La primera línia de defensa comença quan baixen dels arbres per seguir la latència. És la victòria de la supervivència perquè en aquesta jungla no existeix la clemència. Així és la història que han escrit els perdedors. És el relat dels caçats pels caçadors, de la vida i la mort dels vençuts per vencedors, Des que seguim en peu i resistim en el seu nom. La pàtria no va poder amb nosaltres, ni l'esclavitud, la codícia ni les armes. Són la sang tràgica y es posturas de Marx. la margen no va a apoderar al altres, ni la esclavitud, la codicia ni les armes. son las sang Could I give back? pencat, seguim en peu, tema zarrangano per la vena. Sí, sí. Tema zarrangano. Bueno, seguim en peu, som la Unitat Popular, penya, som la Unitat Popular. Volem, volem fer un recordatori als actes eh, previs a la Diada de l'11 de setembre, actes eh, aquí el 10 de setembre a Sabadell, el 27S per la ruptura Governem-nos, ja, ja n'estem fartes de de que ens donguin sempre les molles, ja veurem el pas sencer, a les 19 hores Cercavila, a la plaça de la Creu Alta i a les, mm, a les 8 Parlaments a la plaça del Gas, amb Antonio Baños, David Fernández, Míriam Ferrandiz, regidora de la Crida per Sabadell i Pilar Castillejo, regidora de Ripollet i membre de l'ESCAP. Eh, uh, han sigut els Espencat, la música no s'atura, continua el programa, ja veieu que la gent ara la farem intercalada entre, entre cançons i ara qui estira el següent tema zaranga no és el Manolo, què dius, guapo? Vinga, va, me'n vaig cap a terres llatinoamericanes, com, com no podia ser. <laughs> eh, I porto als Santiago Rebelde, un grup d'esca punk des de, des de Xile. Eh, porto un tema del 2013, no sé ben bé de quin CD és, no ho he aconseguit trobar, però és un tema que es diu La, la Solució, extret d'un videoclip molt, molt guapo que, que han fet, i, i ahí va, espero que, que us moli. Pinxa-la. Vale, dale. en las calles escolares y universitarios luchando por la justicia en un país donde el lucro expande cada día. Los políticos más ricos y los pobres más más las Opa! Ahí va. Collons, noi. <laughs> que guapa. T'has quedat a gust ara, eh? Vinga, Molt bé. Que guapa. Tema zarrangano que s'acaba de tirar. Ben guapa la proposta, impressionante. Sí, impressionante, sí. Tio, ben escaquejada, una mica de ballaruca aquí als estudis i a, i a casa vostra segurament també. Sí, sí, el Santiago Rebelde eh, ha sigut una troballa guapa, una escaquejada important. Som molt fans de la teva obsessió llatinoamericana, eh? <laughs> és que és una mina, és com, com aquí a, a València, pues allà he, he trobat la meva mina. Tenen una, una muda allà muntada que és imparable en quant sí, a sí. producció, de música de tota mena, de tots els estils, increïble. Brutal. I ara, després d'aquesta escaquejada que, que m'acabo de tirar, us presentaré un dels altres actes previs a la, a, la Diada. En aquesta ocasió és una xerrada, la, la Unió Europea contra la sobirania dels pobles, els drets socials i laborals a la Unió Europea, a càrrec de Daniel Munevar, economista i exassessor de, de Varoufakis, David Fernández, periodista i membre de la IAC, Teresa Forcades, doctora en Medicina i membre del procés constituent, eh, Ainhoa Echaide... Eh? <laughs> <laughs> Ainhoa eh, de secretària general del Sindicat Lab, eh, Sergi Cotillas, economista i membre del, del PACDE, Helena Idoate, moderadora, economista i membre del seminari Taifa i, i de la IAC. Això serà el dia 10 de setembre a les 7 de la tarda a Cotxeres de Sant, carrer de Sant 79, i tot organitzat per la IAC, la Intersindical Valenciana i la, i l'Estei Intersindical. Molt bé, doncs són altre acte també indefallible aquest, segueix la música combativa, continua el pim-pam-pum, comença a fer pujada aquí, no sé per què, per sempre ho diem al revés, quan diem que, que comença a fer baixada el programa és mentida, fa baixada perquè acaba, però en realitat Clar. és quan més pujada fa. Hem de canviar els termes, sí. d'alguna sí, sí, manera. Sí. Anem, anem al, remet, al revés del món. Bueno, ho diem perquè quan diem que fa baixada vol dir que ja anem a tota hòstia nosaltres, com si, com quan fa baixada que, que t'embales, no? Ah, molt bé. Ben clar, vist, ben per, vist. Per això ho diem. Ah. Claro, claro, claro. <laughs> no, bueno, jo almenys ho deia per això. Sí, <laughs> sí. Jo no sé ben bé per què ho deia. Però, ho diem. Ho diem, ja està. Amb què ens sorprendràs ara, Riqui? Què ens portes? Amb una puncarrada. Jo ara ja... Me... Sí, S'han acabat les sí. tonteries per, per la meva part. Bé, bé, bé. I... Te les veuré. Sí? Així m'agrada, així m'agrada. Doncs pues mira, una cosa que no faig gaire sovint, que és anar-me'n cap a Mallorca, perquè sincerament, a part del síndrome d'abstinència no, uh mhm. -huh. no en conec gaires més, pues he descobert aquesta penya que es diuen Pòrtigas i des del seu disc No habrà perdón del 2005 porta un temacle que es diu Vomitaré sobre tus Nike. <laughs> sí, parla de, no, de la gent que va a manis anticapitalistes a, mm, vestit amb tot de de sí. coses que no són gens anticapitalistes, no? aquesta contradicció. Pues res, ja veureu. Molt catxondos ells. Xitxa de la bona. grande ahí. Breve però intensa. Molt bé, sí, molt bé. Sí. Molt guapa, vomitaré sobre tus Mike. <laughs> Gran, gran nom. Estrena, estrena el Pim Pam Pum. Estrena, eh? avui, avui anem d'estrenes, eh? Perquè sí, jo em porto unes quantes. Hi ha, molts, hi ha molts... A part de grups nous, també estrenes de, de nous CDs. Ah. El despencat mm. era un i no, no serà, no serà l'últim, ja veureu com no. Bueno, i, i abans de passar a la següent cançó, que ja toca a tu, Isma, sí. jo us volia presentar un acte que serà el proper 11, mm, 12 i, i 13 de setembre, Uh, que és la mítica, les mítiques 24 hores de, de hockey de, que organitza el, el Club d'Hockey de Cerdanyola mm, un acte al que li tinc molt amor perquè <laughs> hi he participat durant molts anys i en aquesta ocasió vindran equips d'arreu de, d'Espanya, com sempre la companyia Maria de la Corunya, el Club Patí de Vilanova Voltregà, Joneda, el Club de Tenis Barcino Barberà, Tordera, Lleida, Llista Blava, el Jaiec de Girona, Tona i, òbviament, el Cerdanyola. A més a més, el, hi ha actes tant divendres i dissabte com diumenge, Mm, hi ha una cata de gintònics el, el divendres a la nit, el dissabte al migdia hi ha una paella popular i el dissabte a la nit hi ha un espectacle de foc amb la Martineta i hi ha un concert de Meteòlica, que també ens fa molta il·lusió. I Exacte. després al vespre un, un DJ que és, uh, no és un altre que el DJ Selecta, Serrucho. I, I res, animem a tots a que si esteu per Cerdanyola us hi passeu, que sempre és un, un acte molt, molt ben parit. I si hagués perquè el Puy està segur que faríem allò de mec, mec, mec, mec, mec, <laughs> mec, mec, mec, mec, Sardó! Sí, des d'aquí un record a la Flama Blava i a tots els suporters del Cerdanyola que... Flama Blava? No, la flama, ah, <laughs> perdó? flama verda, perdó. Que ets d'endesa tu o què, què passa aquí? M'heu pillat. Molt bé, molt, molt bé. bé, doncs continua la música combativa, segueix el pim-pam-pum en aquesta 166a edició Uh, portaré ara una altra estrena, un altre grup que, que fa molt, molt, molt poquet que han tret un nou, un nou LP. Són els Boot Boys, aquesta banda de street punk de la localitat alavesa de l'Egutio, uh, amb el Goissa a la, a la veu, el Juani a la guitarra i els coros, el Miquel a l'altra guitarra, el Josu al baix i els coros i l'Ibai a la bateria. No és Enego Bataca, és Ibai Bataca. <laughs> Però són els Boot Boys i ja veureu que valen molt la pena perquè li foten molta, molta xitxa. Porto un, un, un tema homònim del, del seu LP, que ja, ja he dit que ha sigut acabat de treure, que es diu Desobedienciats Bici. Ezo beditu gazteizen, gara jaskantzik enuen plazartan Maite ditugun horiek eraman zituzten arren Ezin izan zuten lapurtu iren mintasuna, gure elkartasuna Euskal Herriko plazak lotxaz bete dituzten horiek Baina ezin dutu lertu garaite zina garela Eta atzera egiten dugula bakarrik aurrera joateko Ezin dutu lertu denak maite ditugula Eta etzera kareko ditugula Sartrek idatzi bezala, aski izatera gaude kondenatuak Eta beteko dugu, libre izango gara, déu nhi els Boot Boys <laughs> estrena també aquí al Pim Pam Pum amb el seu, amb el seu últim treball, segon treball de la banda, Desobediència als BC, i bé, esperem que us hagi agradat. Comença, comença el Pim Pam Pum a fotre-li ja una miqueta de, de canyuqui. Uh, abans, per això, de continuar amb la música, un, un últim acte de, dins d'aquesta agenda intercalada que hem fet avui, que em sembla que no, no tornarem a fer així. I, <laughs> eh, és prova, un... prova piloto. Era, eh? era, era, sí eh, ensayo-error. Doncs bueno, és un concert que serà dissabte 12 de setembre a la sala Circus de Cerdanyola del Vallès, al carrer eh, Parcers número 9, amb els Malestar Social, els Extensil i els Magnesio, que van sonar la setmana passada. Sí. És un bolazo, a partir de les 10 i mitja no, no hi falleu. És un bolazo i Malestar Social està presentant nou CD, o sigui sí, que val la pena. Sí, es presenten nou CD, Hereus del Fracàs, i em sembla que amb l'entrada, que són eh, 5, 5, euros? 5 euros, us entra ja el, aquest CD, o sigui que pinta molt bé. Pinta molt bé i a veure si els portem aquí, no? A fer... Això... Eh, des de que van treure el disc, que ara ja fa, ara ja fa uns... va ser abans de l'estiu, des de llavors que ho havien dit... Fa, fa massa temps que no fem eh, programa especial amb, amb banda o també vam parlar del, del Mateo, I, o sigui que bueno, tenim, tenim deures que fer i tant sí. que sí. Ens hem de posar vale. les piles. Eh, hem, hem de fer deures. <laughs> vale, doncs més música combativa. Eh, em sembla que ara va un altre cop al Manolo. Més música combativa. El... I tant. Ara, eh, mireu, segueixo... Bueno, no segueixo Amèrica Llatina perquè en aquest grup em passa com ens passava la setmana passada, que era... En aquesta ocasió és de, són de Califòrnia també, em sembla com la setmana passada, però parlen que no sé d'on seran. Eh, és una banda que es diu la banda Escavalera, un grup de Latin Ska Reggae, i porto un tema del 2009 que es diu Sistema Perdido, ja veureu que no tenen accent de, de Califòrnia. <laughs> doncs avui, en primícia, ja que estàveu tots d'estrenes, doncs també estrenem una secció. Estic supercontent d'estar aquí, ja ho he dit abans. I, i res, aquesta secció encara li falta cunya, el títol provisional pot ser Llibres combatius, ja que és un, un programa de música combativa. I res, sense més preàmbuls, començo. Avui us he portat un llibre que ha publicat eh, Pepitas de Calabaza el passat maig de 2015 i és un llibre que ha fet el Comitè Invisible, que és un, Mm, és un col·lectiu, és una mescla de sensibilitats que venen des de França i que bàsicament el que ens porten ja fa anys que treballen, abans tenien una revista que es deia Ticun, que bàsicament era més de filosofia així profunda, molt de la línia de Deleuze, de Guattari, etc. I fa uns anys van publicar un llibre que sorprenentment es va convertir en un bestseller, que era La insurrecció que viene, igual alguns, algunes l'heu llegit, i pues, aquest 2015 han publicat a Nuestros Amigos, aquest nou llibre que us, que us estic presentant avui, que em sembla una lectura imprescindible perquè, perquè fa com una... Bueno, fa una visió de conjunt que em sembla superinteressant de, de la situació actual, repassa totes aquestes insurreccions que el 2007 deien que vindrien, doncs el llibre comença dient i finalment les insurreccions han llegat i a partir d'aquí intenta llegir molt bé el, el moment polític, històric, social en el que estem, i a partir d'aquí la seva proposta és molt, eh, entre cometes, reobrir la revolució. O sigui, passar una mica més enllà de, de veure el que estem fent, el que està passant, en aquest moment de capitalisme extrem, de una mica de que la gent comença a estar per una banda, o més derrotada o, o més explosiva, i aleshores és com, com podem aprofitar tot això i com podem reorganitzar-nos. I des d'aquí pues, fan molt, molt èmfasi en, en el contacte. Al final del llibre hi ha una declaració superbonica que, que parlen com de, de que els hagués agradat molt prescindir de les paraules i dels llibres perquè el que voldrien és estar junts i tocant-nos i construint conjuntament el que estem fent. I bueno, és un llibre que en general té diversos capítols, cada capítol eh, comença com amb, un, amb una portada de grafiti interessant, com, com una que hi havia a Oaxaca fa anys quan hi va haver tot el, tota la insurrecció que deia nos quieren obligar a governar, no vamos a caer en esa provocación, o fuck of Google, o desaparezcamos, i em sembla un, un llibre que és com un bon manual d'estil per entendre quina és la realitat que tenim avui i quines opcions tenim. També és veritat que en alguns moments és una mica complicat de llegir perquè venen com d'aquesta d'aquesta tradició més filosòfica o sociològica que a vegades es fa complicat, però des d'aquí us el volem recomanar molt perquè ens sembla un llibre essencial amb els temps que corren per pensar la revolució. I per acabar, us volia llegir una petita cita que, que a mi m'encanta d'aquest llibre, que diu, ehm, a la pregunta de mm, què és el que et fa feliç, Marx responia lluitar. I a la pregunta de mm, per què lluiteu, nosaltres diem per la nostra idea de felicitat. I res, amb això us recomanem aquest llibre, nostres amics del Comitè Invisible, eh, editat per Pepites de Calabaza, el podeu trobar a qualsevol llibreria de les que ens agraden de Barcelona o de voltants, i bueno, fins aquí la secció. I excel·lent proposta i excel·lent estrena de la nova secció del Pim Pam Pum, eh, llibres combatius que s'encarrega l'Eric de portar cada setmana, ja veureu que ens anirà portant eh, al detall tots aquests llibres in indispensables que, que, que des d'aquí us recomanarem, clar que sí, ben guapa, ben guapa, eh, la proposta de l'Eric també. Bé, eh, molt bé, Eric. Eh, gràcies, gràcies, estava una miqueta nerviós. Uh! Bravo, bravo. Ja hem trencat el gel. <laughs> molt bé, molt bé. Continua el programa de música combativa, continua la música, comença a baixar o comença a pujar, ja veurem. Canya de la bona, això sí, espereu-vos canya de la bona. Esperem que allà on estigueu us estigueu passant la meitat de bé que ens estem passant aquí. Continua Riqui amb una altra tamacle dels seus. No sé si el programa puja o baixa, ja, ja, no, ja, no, ja no ho sé. L'únic que sé és que les crestes pugen. Porto una banda d'Euskal Herria formada el 1988 versionant a una altra banda bastant antiga, no sé quin any, que són el RIP. Uau. Uh. Porto els Anestèsia, versionen el RIP, la cançó Policiano. Uau. I no aneu a fer un riu, no feu res, que dura un minutet, això. Vinga. <laughs> Diem que fa... fa olor a pollastre. Fa olor a pollastre. El mestre pollastre hagués donat el seu vistiplau. No, de fet, de fet l'he pillat, de, va compartir aquesta cançó el mestre pollastre des del seu Facebook de La Taverna a la Menuda. La Menuda. Sí, i la vaig pillar al vol ja i vaig dir, nois, cap a... No. <laughs> Sempre buscant, sempre buscant sí, sí. aquest tipus. I com dèiem la setmana passada, lo, lo bueno si breve, dos veces bueno. És així, és així. Mira, jo em sembla que no me'n desveré gaire perquè porto els de Craneo, que és, una, és un grup format al 2010 de música ràpida i concisa, només de dos minuts per tema. O sigui que des de l'illa de la Calma a Palma de Mallorca, un tema del, de l'LP del 2012 que s'anomenava de Craneo, que porta com a títol Criminales. Criminales. Craneo reventant els timpans aquí al pim pam pum partit la pana. Què us ha semblat la proposta? Mm, joder, déu nhi penya, com veniu avui. I eh? anaven, eh? sí, sí. i anaven, i anaven. Estaven dient que això musicalment entrava a la secció d'Espeina. Musicalment sí, el sí. que vas que la veu sí que s'entenia una miqueta, però, però Déu-n'hi-do quina veu té la xavala també, impressionant. Quins impressionant. Crits, quins crits, sí, Els de Cananeu... Es pot fer una... Perdó, perdó. No, no, anava a dir que no sé si havien sonat aquí, no n'estic segur, potser alguna. Però... A mi em sona que potser sí, però no, no t'ho sé dir. Això. Però no gaires. Igual que el Despeine, ara que portem dos cançons de pràcticament un minut, també es podria fer una de fast, saps? Cançons <laughs> ràpides que duren menys de dos minuts. Aquesta cançó seria Made in Pollastre també? Sí, sí, sí, sí també la, la provaria. Cançons pollastre. La veritat eh? que tens raó perquè últimament ens estem posant tan estrictes amb la secció d'Espeine que podríem desdoblar, saps? Som sí. molt, molt estrictes, som. Passa'm la birra. Bueno. <laughs> Més música combativa, segueix el programa, segueix endavant la 166a edició. Vinga, Em sembla més. que ara hi va el Manol un altre cop. Sí, mira, eh, avui em sap greu perquè... Bueno, no em sap greu, eh? Perquè, perquè m'agrada escoltar aquests temazos així de puncarrada que, que us esteu tirant, però jo encara, encara no arribo eh, a la secció d'Espeine i llavors vaig amb, amb los tres puntos des de França grup format al 1995, que, que canten tant en francès com, a, com en castellà, i porto un tema extret del videoclip del 2015 que es diu La Realité, i, i ja veureu, un descobriment, no sé si el coneixeu, però, no, no, no però pas. digne de d'admirar. Catem-ho, doncs. Je les autres tombent du fou Je la vitamine à genoux Pour à enfermer grande ahí los tres puntos. Tremenda, tremenda. Quins escars més guapos que estàs portant avui, Sí, avui m'ha sortit així el, Però el combatius programa. i eh. guapos. Nivelón, nivelón. Sí, sí, nivelón, Hauries pogut fer una secció d'esca i t'hauries quedat- t'hauries marcat un... A gust. Brutal, aquest m'ha semblat brutal, molt, Sí, sí, molt a prop de, de la música de Talco i altres grups així, una banda francesa. Ja ves, tio. Sí, sí, vaig flipar per, perquè això que et deia, vaig buscar, vaig trobar un festival antifa de França, diversos grups, i, i vaig veure, hòstia, els, los tres puntos, aquests, I aquests què? d'on seran? I, pues i, com la lien, eh? I són francesos. Com la lien, déu nhi quina proposta més guapa, esperem que, que us, us estigueu passant bé, esperem que us hagi agradat la proposta de Manolo, continua la música combativa, ara ens la tirarà el Ricky. Vinga, de, dius, del nord ens anem molt cap al sud, cap a les Illes Canàries, a Santiago de, de de Tenerife, ¿no? De Santiago. Santiago. No, de... No. ¿De Chile? No. <laughs> Compostela? Santa Cruz. Santa Cruz, de Tenerife. Santiago de Cuba. <laughs> bueno, ya está, ya está. A el, el grupo en cuestión es de identidad. Y el tema que os porto es de Canarias Hardcore. Ya creo que es... Muy orgullo. Tenemos muy orgullo. de la seva terra. Y hardcore. within. Santiago de Tenerife. <laughs> Mi amor. Ya tú sabes. <laughs> Qué grans. Ben guapa, ben guapa, identitat, Encanta, encanta aquí també el pim-pam-pum. Déu-n'hi-do, déu nhi com està sonant això, com està anant autènticament a destajo. És que molt bé, molt guapa la proposta del mestre Tecles. Apinyon, Impressionant, apinyon. apinyonats, eh? Mira, jo ara porto una altra banda que també també acaben de treure un nou, un nou CD. Eh, Sona, sí, sí, bé, sí, una altra bé. estrena. Una, una altra estrena més. Sona Sucio 13. És una banda que a mi em fascina. Ja, ja vaig portar un, un tema que s'anomenava Skins i és una banda que combina el, el punk amb el rock, inclús podríem dir rock and roll, inclús el swing. Eh, és una banda madrilenya que, que, hi ha, que hi ha el Sergio a la guitarra i a la veu, el Manche a la bataca, l'Alberto a la guitarra i l'Adri al baix. Eh, L'LP nou, que acaba de sortir, com, com us dic, del fons, s'anomena Imparables, del 2015, i la, i la cançó en qüestió No caminarà solo. No caminarás solo, Sucio 13, reventar el pim-pam-pum, guapíssima la proposta, que us ha semblat? Molt bé, tio, aquesta penya... Quan, Sucio 13 a mi em mola venen... molt ho sé, perquè els portes cada dos per sí, tres. Sí, sí. No, pues, jo no els coneixia de res, no els conec per, per, per tu. <laughs> Jo d'ençà que els vaig descobrir és això, que li barregen el, el punk rock amb, amb música així més eh, rock and roll. Abans em deia el, Mickey, ai, el Ricky fora de, de, de micro, el Mickey fora de Rico. <laughs> Des de Santiago. De Santiago. <laughs> Hòstia, el Santiago, tio. Com me l'ha liat avui. Bueno, doncs, doncs això que dèiem, que abans eh, parlant de la, de la cançó, doncs ara, ara no sé per què venia això, però bueno. Parlo sí. del swing, no?, que et deia el sí, Roquer. Que, ah, sí, que en aquesta no surt molt molt reflectit, però sí que és veritat que hi ha alguna cançó que s'ho que deixen, deixen anar una, una, una miqueta més. No serà l'última vegada que vingui aquest Imparables del 2015 del Sucio 13, continua la música combativa, això comença a fer molta baixada. O pujada, la... vés a saber, vés a saber. Això va a full d'Estambul. Què ens portes ara, Manolo? Vinga, jo, jo crec que, ara ja sí, no? que faré pujada, sí. Ara ja sí. Ara ja sí, perquè me'n vaig a Alemanya i amb un grup de punk hardcore són els Ambonker, o Ambonker, no sé com, com dir-ho, amb un tema que es diu Neofascista i ja veureu que és el meu primer despeine de, del vespre. Despentineu-vos. Sí, auf Wiedersehen to your Nazi boss. Mm -hmm. ho hem trencat tot, eh? <laughs> On us pensàveu que estàveu? Vaig pensar que no calia retallar, perquè així... No, no. És després del pogo, pues... <laughs> pues es trenquen coses, no? Les conseqüències. <laughs> Sí. Molt guapa, molt guapa la proposta que ens ha portat el, el Manolo. déu nhi déu nhi si era ben despentinadeta. Sí, per aquí, per, per Alemanya, ho fan, ho fan molt així. Eh? No calien ventiladors. No es pentinen, no? A Alemanya. No, no gaire. Vaya traion. Molt guapa, molt guapa la proposta. Continua ara el Ricky, al seu torn, continua el programa de música combativa de Radio Trama, la 166a edició del Pim Pam Pum. Què dius, guapo, què ens portaràs? Doncs pues mira, em torno cap a Madrid, i és una banda que la vaig conèixer paral·lelament, simultàniament, podríem dir, perquè m'ho vaig copiar tot de la mateixa eh, carpeta, dels Accidente. Uh mhm. -huh. En aquest grup també canta una xaval. Al principi, de fet, tenia problemes per, era per distingir-los, no? Però bueno, els Accidente tenen més discos i, els, i encara estan en actiu, no? I ja els hem rodat més, els he portat més. Però en canvi aquesta penya, que es diuen Decisió, Decisió, només tenen un disc, que jo sàpigui, i van deixar de tocar el 2011. Per tant, ja no... M'encanten, però no, no es pot treure més suc. No. I porto ja la tercera cançó d'aquest mateix disc, que no té nom, Decisió. És homònim. El... Homònim. Bé, <laughs> el primer. El disc com el grup. I porto la primera cançó d'aquell disc, que es diu ¿Quién dijo fácil? No, res, res fàcil, i menys Porque aquí. fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo. ni doncs. Espectacular. Decisió. Espectacular aquesta decisió. Ho tenen claríssim, eh? I anaven, i anaven, i anaven fortes. Espectacular la... Sí, sí. Eh, ultra re recomanable el disc aquest. Sí, tot, sí. De, de, tot és de així, eh? Sí, sí, tot sí. és així, déu nhi quina canya. Jo havia portat algun... Les, com a mínim una de les cançons que era pro-veganisme eh? i l'havia portat en, en, en clau això, però, però també tenen de tot, fan un repàs, són lletres molt polítiques, molt socials. Delicatessen del punt, que això que has tirat, eh, tio. Guapíssima, <laughs> guapíssima. Espectacular la proposta que s'ha tirat el, el Ricky. Que guai, tio. Com mola, com mola fer programa amb vosaltres. Sou unes bèsties, porteu sempre uns, uns temes brutals. Esperem que la gent que ens estigui escoltant aquest programa, la 166a edició, s'estigui agradant. Uh, jo tiraré un altre tema més. Uh, són els usuals suspects. Uh, sospechosos habituales, sospechosos usuales. És una banda de punk belga eh, són el, el Crevet Noise Terror, el Massive Mr. Racke, el T1 i el Warsman. És un tema que no he aconseguit trobar d'on està extret, la veritat és que costa molt amb aquest nom, perquè hi ha una pel·lícula que es diu igual, Sospechosos Habituales, eh, usa els suspects, eh, que es diu igual i aleshores costa molt trobar la info, però el tema sí que sé com es diu, s'anomena Antifa, ja veureu que és un trallon espectacular. Dale, xitxa. -hmm. hi han estat els, els suspects. Eh, bueno, què us ha semblat, família? Espectacular. Espectacular, estamos aquí ja... Sí, sí. M'alegro molt que hagis al final, perquè t'he vist a eh, l'hora prèvia al programa, que estem aquí acabant de, de polir les coses, t'he vist com navegaves i navegaves la, la, red en busca d'informació d'aquest grup? Portava des del matí buscant informació d'aquest grup, creu O sigui, m'ha costat la vida que si trobar el poc que eren yanquis, que si eren belgues, que si eren de... Sort de l'Eric, sort de l'Eric que digui eh, que aquests cantaren en francès eren belgues. Clar que sí. Molt bé, clar. Espero que us hagi agradat la, la cançó, eh, espero que us hagi agradat el programa, perquè de fet això s'acaba, família. La 166a edició toca la seva fi, no sense abans eh, presentar un parell de temes però em sembla que el primer va el, el Manolo. primer sí. me'l tiraré jo. Eh, jo per marxar eh, no marxaré gaire lluny de, de lo que estava i és que eh, vinc des de, des de Berlín, porto els Caput Krauts, un grup que com a mínim al Facebook mm, es defineixen com antipunk, des del meu punt de vista, mm, no és no, així. No serien? <laughs> I porto un tema que intentaré dir, perquè a més m'ho he escrit malament, perquè ja pensava que no ho sabria dir, llavors ho he escrit malament. És un dels teus noms? A propòsit, és <laughs> un Oi, tema que es diu Nach Buchis Misanthrop Nel Dorado. Sorprenentment acaba dient El Dorado. I, <laughs> i bueno, ja veureu, una, és un, és un una puncarrada. Sí. I jo, per acabar, Porto els cràneo un temacle que es diu No és caos, és, no anar és, és anarquia. No? Molt bé. I amb això ens n'anirem. Amb això ens No? Molt bé, família, ha sigut una, siguis, un, eh, una eh, fantàstica... I que, i que gran eh, acabar, o sigui, acabar el programa amb una secció nova, eh? o si sigui, no acaba el programa amb secció, sinó... Sí, sí, sí. No, fet que, una... que hem estrenat una secció nova en, sí, sí, en aquest sí, sí. programa sí, d'avui sí, sí. i que continuarà. Que continuarà, continuarà, continuarà. continuarà. No oblideu que llegir ens fa lliures. I tant, i tant, clar que sí. Molt ben dit, Eric. Uh, eh, re, poca cosa més, família. Ha sigut un plaer uh, haver estat amb vosaltres. Ens trobarem uh, ben aviat d'aquí 7 o 8 dies i, com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta, família.